Hello，大家好，歡迎收睇《毓民踢爆》。今日係二零二二年嘅十月一號啊！嗱，今晚嘅主題係咩呢？踢爆防疫新政策，船頭驚鬼，船尾驚賊，添煩添亂。疫苗通行證核酸檢測不動如山，復常無期。解下題先啦，即係特區政府而家咪嚇。

終於向現實低頭，係嘛？咁啊唔再講清零啦，係咪？因為如果繼續防疫清零咧，咁啊香港就會清零 zero，乜都冇。咁於是咧，即使呢個盧寵茂認為與病毒共存就即係共赴黃泉，咁啊但係絕大部分香港人認為咧，你繼續喺度咁樣即係搞呢個清零咧，就真係共赴黃泉啦，大家就攬住死，係嘛？

咁於是咧就開始而家放寬啦，係咪？咁我都講過好多次㗎啦，係咪？心不甘情不願，係嘛？船頭驚鬼就船尾驚賊，係嘛？嗱呢啲咁嘅防疫新政策咧推出嚟，即係廿六號到而家，大家有眼見嘅係嘛？就係、是、船頭驚鬼，船尾驚驚賊，係嘛？講句難聽啲就心不甘情不願，係嘛？咁點解要咁咧？係咪？咁香港而家即係老實講，有冇人嚟係嘛？咁點搞咧？

係嘛？咁喺香港嘅人又出唔到去，咁唔通即係搞到幾時咧？再過半年又係咁，一年又係咁，咁啊咁啊，即係大家即係攬住死嘅啫嘛，係嘛？閂埋道門喺呢度，大家喺度漚係嘛？嗱，先講嗰個入境防疫嗰度，咁啊而家即係呢個所謂零加三，咁啊實施咗幾日之後，喂怨聲載道係嘛？嗱，好多喺海外地區即係譬如話你

住喺外國嗰啲人啊，包括即係你誒，譬如好似我哋咁啊，都誒喺四月底我都出咗門啊兩個幾月啦，係嘛？喺嗰兩個幾月裏邊咧，我係去過加拿大啊，去美國好多個城市係嘛？我去呢個羅省，去呢個誒 Vegas，去即係好多地方啊。咁啊，加拿大又去咗幾個城市，咁咪去又去夏威夷，去咗好多地方啊。

嗱，我要講呢樣嘢就係咩？即係乜都唔使嘅，係嘛？誒，我去嗰即係我出門嗰段時間喺加拿大咧，就仲方便係嘛？又唔使 PCR 係嘛？誒、呃、入境咧就你 download 個 apps 叫 Arrive Can 咁咁啊就填晒啲基本資料咁啊搞掂㗎啦嘛係嘛？咁啊疫苗即係你要寫下有冇打疫苗就咁多嘢啦。咁而家連疫苗都唔使打㗎，係咪？

所以你即係喺過去呢段時間咧，尤其近呢一年嚟，有有去過其他地方嘅人都知道，係嘛？誒、呃、好方便嘅啫喎，係嘛？人哋已經係全部開放嘅喎，係嘛？而且佢逐步嚟嘅，係嘛？譬如逐步嚟咧，有兩樣嘢嘅，一個就係嗰個核酸檢查檢測嗰個 PCR，一個咧就係嗰、那個、即係疫苗通行證，我哋香港所謂，你要有張健康證明，打咗疫苗嘅證明，係嘛？

就期間呢，就受呢個疫苗通行證黃碼嘅限制，每日要接受呢一個快篩啊。咁啊，然後快篩陰性之後，先至可以出，即係可以先先可以出街。好啦，到第二日咧，嚟咗香港第二日咧，就攞到當日嘅快測陰性結果之後，就接受呢個 PCR 核酸檢測。咁如果持續檢測陰性喺第三日嘅咧，上晝九點鐘就完成咗呢個所謂醫學監察同埋解除黃碼嘅限制。

嗱，我講呢個就係而家香港呢個零加三嗰啲入境嘅人，要即係、就是、要做呢啲咁嘅，即、就、係、是、所謂有受到呢啲咁嘅限制啦，或者要做呢啲咁檢檢測啦，係咪？又要快篩，又要 PCR，係嘛？咁即使你入境，我唔需要你即係、就是、入境之前嗰四十八小時係嘛，要整個快整整個呢個所謂 PCR，但係入咗境之後就就要做呢啲嘢，就頭先我講嗰啲，係嘛？

咁我講緊我四月底出去嘅時候，就全部去第啲地方都冇呢啲嘢嘅。OK，係咪只係喺台灣上機嘅時候，航空公司一定要你有 PCR，四廿八小時之前嘅 PCR 就係咁多嘢啦，係咪？咁去其他地方好啦，又冇考即係又冇口罩令嘅，冇冇一笪地方我去得七百個城市，冇一個地方要戴口罩嘅，即係硬性規定、法律規定你戴口罩嘅，係嘛？嗱，我哋講一個比較啫，而家係。

跟住就要做快篩，每日都要做，跟住再做 PCR，跟住咧要持續陰性到第三日咧，先至即係解除呢個黃碼嘅限制，係嘛？咁跟住仲要自行監察，係咪？即係自行監察就其後嗰四日啊，就係叫自行監察，每日都要快篩，係嘛？咁啊好啦，你誒嚟咗香港之後，第四、第六日又要做呢、這個、個即係 PCR 或者煩到嘔，係咪？嗱，呢、這個有咩問題咧？

咁但係你而家上網去 search 下全世界，即係而家啲國家嗰個入境嘅限制係點樣？即係呢個入境檢疫嘅規定係點樣？你比較之下，你就發覺香港咧就係、是、真係添煩添亂，係咪？自私益分就係咁啦，搞到啲旅客冇晒癮嘅就卻步。所以你張宇人，你同阿黃家和喺度拗話啊誒、呃、出境嘅人

唔通會多過入境嘅人咩咁？真係㗎！我喂我做咩要嚟香港啫？係咪啊？係咪？咁香港出去又冇嘢，人哋冇一啲限制都冇，梗係出去啦，係咪？喂，呢、這個呢、這個真係一個客觀嘅事實就係咁樣啊嘛，係嘛？咁原因就係、是、你呢啲咁嘅政政策就係、是、喂。我用呢一個廣東話呢一句嚟形容，我覺得好貼切嘅，船頭驚鬼，船尾驚賊啊嘛，係咪？

咁你可以話我好小心啊咁樣，即係嗰啲入境嘅手續又繁複，咁咪又要填表，又要攞咩疫苗通行證，又要接受呢、個，喂，你睇佢呢七日啊，頭嗰七日啊，做 PCR 都做兩次啊，大佬要係咪咁如果萬一係確診嘅話咧，又會坐㧬你去隔離喎，大佬係咪要坐監喎，坐疫監喎，係咪？咁佢嚟香港做乜？

有得分咩？呢度屌你呢度嚇呢度多女溝，或者啲嘢好食係嘛？或者價廉物美，我做咩要嚟你呢度？我點解唔去日本？我點解唔去韓國？係嘛？點解唔去菲律賓？點解唔去喂越南？去去甚至泰國呢啲，點解要嚟你香港？你話俾我聽係嘛？咁你而家即係我哋琴日話嗰個財政出現赤字，喂咁啊！

財政司話唔緊要啊，我哋而家放鬆啦，就嚟好多人入境嚟香港，黐線係嘛？呢啲咁嘅即係咁繁瑣嘅呢啲咁嘅入境嘅嗰個規定咧，啊，即係你係為咗防疫，仲係新政策喎、啊。以前就唔係啦，兩個禮拜隔離啊，九啊幾樣有 PCR 係嘛，即係冇人嚟啦係嘛。咁除咗商務或者必要佢嚟香港先嚟，問佢嚟嚟做咩係嘛？咁而家叫放鬆啦，零加三啦，係咪？

咁但係入境嘅手續非常之繁瑣。台灣有一段時間都係咁嘅，真係好乞人憎。咁你咪去比較下咯。有成日玩玩啲人話揾新加坡嚟講，喂大佬，新加坡真係佢係今年四月開始到而家，等佢全面開放咁啊。香港就唔係叫後知後覺。

喂，你不動如山，你唔會喐嘅喎，你唔會話為呢個疫苗通行證整一個日落日條款喎，唔會嘅喎，係咪？冇喎，係咪？仲有即係冇時間表喎，而家係大佬係咪？復常有冇時間表咧？而家猛講逐步復常，咁而家你第一步零加三啊，對入針對入境嘅旅客係咪？跟住而家就本地啦，係咪？即係唔係唔係除咗呢個誒零加三之外，

餐廳啊，呢啲受惠嘅處所主要就係餐廳，咪每每一張台人數八個人增加到十二個人，酒吧酒酒館夜總會就每張台人數由四個就增加到六個，其他健健身中心、美容院、卡拉 OK 聚會人數就八個增加到十二個，宴會嘅人數上限咧就增加一倍，提高一倍就一百二十人就變成二百四十人，係咪？

咁但係咧喺十二個人以上入去餐廳嘅，即使你分台食飯都視為宴會，就要做快篩啊！進入呢個酒吧宴會，全部都要快篩啊！咁啊呢度有個好啦，冇叫你話打咗呢啲打疫係咪要有打疫苗嘅規定？我都唔知喎，呢度真係係嘛？咁嗱呢個就係放寬嗰個社交距離措施係嘛？咁係咪要救啲飲食業啊，或者救呢啲呢啲咁嘅行業咧？係咪？咁但係你始終〜

你都解決唔到問題嘅，因為政府唔可以話俾大家聽幾時先真正可以復常啊嘛，係嘛？咁佢都要 wait and see 咁啊，而家係係嘛？因為真係望天打卦，好似對即係面臨嗰個經濟風暴又係個態度，望天打卦等運到係咪？呢、這個又係喺度等運到係咪？嗱咁，但係零加三呢個咧，即係誒

其實咧都係有個問題嘅。咁即係我哋睇到呢個醫務衛生局個副局長琴日就話咧，即係呢個講即係講到呢一個問題嘅時候咧，即係放寬嗰個社交距離，即係講香港本地啦嚇。咁啊入境個零加三會唔會放寬咧？係咪？咁呢呢位誒副局長就話嚇。而家就唔係個局長勞勞寵物呢、這個老寵物出嚟出嚟即係柒俾人睇啦，咁而家揾個副局長李夏欣。

防疫新政策船頭驚鬼，船尾驚賊，添煩添亂。最重要嘅就係呢兩樣嘢，係嘛？你而家當然有啲唔信香港政府嘅人就係、是，你搞呢啲疫苗通行證係嘛？密碼密碼，你係限制我哋香港人嘅即係出入自由係嘛？如果喺外國好大鑊嘅示威㗎啦，我話俾你聽，佢遊行示威㗎啦，啲人同埋而家香港阿鄧炳強就喝住你，唔好出嚟遊行啊，唔好出嚟搞事啊，拉你啊咁，係嘛？

精神冇辦法復常，係嘛？你話幾大鑊啊嘛？咁個社會點會復常啫？係嘛？咪精神病嘅人咪越嚟越多咯，係嘛？咪你話哦，全世界都係咁樣做，咁啊冇得講啦。喂，大佬係得你咁樣做啫嘛，而家你放寬都衰過人啊，係咪？心不甘情不願，船頭驚鬼，船尾驚賊，係咪？問你幾時會有個即係啊？

我就會即係即係唔使疫苗通行證啦。喺咩情況底下係嘛？就唔需要核核酸檢測啦。你而家入境嘅都要七日裏邊做兩次 PCR 啦，係咪啊？咁啲人邊有忍個心情啊？萬一中咗咁點咧？咁哦又要又要隔離係嘛？咁我嚟咧香港做咩啊？係咪？你零加三放寬呢個入境嘅即係嗰個檢疫個目的係咩先？你就希望即係等於變變相開關啫嘛。咁你開呢個關，你又唔開大陸嗰個關係嘛？

淨係喂講嗰個所謂與病毒共存，唔準人哋講嘅係咪？令到有啲人已經喂忍唔住啦，係嘛？何去何從咧？唐英年都講啦嘛，喂，吳光正又出嚟講，馬時亨又出嚟講，呢啲全部都建制派嚟噶啦，係咪啊？呢啲唔係反中噶啦，又唔係反政府噶啦，係嘛？好咁啊，今日禮拜六咁誒，而家都講咗十七八分鐘啦。其實我哋而家嘅節目就係咁樣嘅，踢爆就做。

即係冇分兩節㗎啦。嗰陣時分兩節咧，就係、是、因為要廣告啊，嚇，即係喺兩節都可以落到啲廣告，十五分鐘即係以上咁，我哋可以落到兩三個廣告。咁而家成日黃標你啊，講條毛咩廣告係咪？咁啊做多日啊，咁啊我又即係有時變咗又我又比較容易處理啲咯，係嘛？咁啊嗱，而家嗰個重溫片，即係呢個我哋嘅片。

嗰、那個嗰、那個新嘅做法咧，大家即係慢慢適應下啦。我哋都要試行一段時間嘅，OK。咁當然有啲朋友就話俾我聽，唉、哎，嗰陣時最好啦，係咪？你咁你做完直播之後，跟住四條片係嘛，凌晨就出晒街啦咁啊。咁但係你你有啲喺香港呢個時間兩點鐘，你會睇咩？唔會噶嘛。咁凌晨出街嗰啲就放海外嗰啲，即係同我哋香港、台灣有時差嗰啲人啊嘛。咁但係所以到而家都適應㗎啦，係咪？咁等於我哋日日都有片出咁解啫嘛，而家係。

而且踩場嗰度變咗個嗰、那個內容就係每一每一條片都係一個獨立嘅話題嚟噶嘛，係嘛？咁啊仲好係嘛？好咁啊，今日先冇時間啊，差唔多啦啊咁啊誒，希望大家可以誒配合我哋而家呢個做法啦，係咪？又多多支持啦，就只能夠咁樣啦，係嘛？OK，拜拜。